Thank you. wirep duwet gak ngerti peraturan tapi sepet jae pacar aku dikongkon nyetir kok yo gelem Ati sombong koyo-koyo wis tau duwe bareng aku goceng waduh duh duh kaya wong tuwa mula pacarku tak gak keliling liwat embong aspalan no jalan tamrin kaya kaya aku wis gak arep kiwa asin biasa semeja pancal tak 在一个牛马马前面，马马马马。Terusno ae aku gak ngerti iku apa karepe yu bapak polisi aku gak getis sepeda tak enggo njajak hmm, nyrempet gak kulah untunge dulur aku gak kecekel sepeda tak lereno kok tambah banter Mesin nyendat nyendat koyo wong kecepel sepeda motor isane leren tak tubruk no pager sepeda motor nek terus gak gak kendine tako nang reparasi tibain glete tukane ngomong gajah jare bensin ente oh aduh mulane wong lancian ya ngene ayo oper loro ae ya lo trek pisan kae ana keteng munggah maneh ayo lah ayo nah parut tuku rokok nang tangan wong gebor kuku cengke tumak imo adang ketan digawe tetel sing nom mane gak nyeluyurung wong sing tuwe agak tambah memer tanpa teman melaku ngedul ana rondo pekatane kang saibul bengis bengis dodol liwat guri saja kecemplung sumur dewe zamane sir-siran Tak iso turu tak enak mangan padha seneng dewe sumpah sumpah gak ketu dadi nopo yo tak ulang asik unek sosok kangen gak kepeto tak iso marem tak parani tak rewangi dekem dekem liwat bawang kakak ijo IPT anggeng piro piro jam setengah telu ngenteni sak arek ikhlas metu mulo bapakmu anggap wis turu aku buka cendela jaga di sampang alun wapan apa mulu namung semanten hitungan kula sayang boten borong Thank lho ngapa wong ngomong, ngomong dibarengi cek kacung ta dudun dudun oleh panjak kendang bangkit nih lah tak tahu ngundang ngung bal-balan lalu eh sing dur kalah kalau nih ayo susah lah apa nih Ya tak pertahanan, Dik. Tak tase kendang karo sing diwurate <laughs> kalah sing dhuwur lho ya kebaciut. Waduh iso ngoceh kaya dalak koci. Coba tak badhele gak iso. Mbok izin kan ya. Dicoba ya. Pak Kerto tuku kertu. Nah, iya. Ayo. Lah isa tuh bae. Eh, eh isa lagi. Dorong si Anto, Pak ya. Iya nyene suwe iki. Eh coba yo, Pak Kerto tuku kertu mudung retek Kertosono. Nah, ayo. Tiba-e arek iki iso tiba-e. Tambah cilik rek suara kowe. Eh, ya ki maneh ayo. Glundung-glundung ketatap jagak. Hmm. Ayo. Waduh, wanya ni yang juara rek yang ni. Tapak iya tapak liman yang ni. Dari situ le, ayo. Kecemplung, blumbang, kelagep-kelagep. Hmm. Remak kan saya. Ya. Yes. wis menclek diterusno ae. Apa glangget-glangget iki? Wong klagep-klagep kok glangget-glangget. Wah, ngene iki eling pacar gue. Eh, mintane yo arek iki ya dipecel ngene ya apa ya. Dadi bojoku gak usah gak kaul. Cek gak metu-metu tak paku jidoke tak cendel nang. Pas aja titanus. Lo halo. Aduh halo. Mas. Ngrungokno suarane tok merinding disko aku. dana aku nyelok emas sampean iku gak pantes iki. Apa? Loh. Apa apa? Oh. Sampeyan gak intelek jelas ngono kok. Lho, pakaiane gak intelek apa-apa, sing penting lah hatinya. Hatinya murni. Murni. Iya. Murni iki apa sih? Ya murni ya kadek campuran, kadek karat, kadek karat dadi murni. Padane kopi ya. Wah, aku rindu padamu. Terang ae. Cintaku sepanas matahari. Sesejuk embun di pagi hari. Cek kaya temen ngono modele. Ngono ta. Alun sebuah simponi. Tata hati. Saya ini gak kenal. Sama ini kesurupan dah. Loh enggak, aku lah kata-kata mutiara dah. Karpu no lo. Ya no. Indah-indah. Tok no. Cek aku tambah. Cinta. Kena omong aku tuh cek merangsang. Kau ini gimana lo. Merasang disko ta? Ngopati nganakno pernyataan kepadamu. Ya wis ngomongno tak rungokno. Rasa simpati saya murni tak dipengaruhi karena kau anaknya Bakul Bakwan. Loh. Anu, kok Bakul Bakwan sih? Bapakmu Bakul apa? Aku. Bapakmu Bakul apa? Arum sembarang sego. Oh, iya Bakul sembarang. bakul sembarang. Ah. Cinta bukan karena lahiriah atau materi. Iya. Artinya bukan karena kecantikan dan segi kekayaan. An anangin. apa, apa? Tetapi keserasian jiwa dan kebaikan yang bisa dinilai menjadi ibu rumah tangga yang akhirnya bisa membahagiakan kita berdua. Wah, wah, jane Ya ya apa wis indah durung, mesti durung indah. Ya terus nota, sawangan di ayam ngono kuwi. lah kan gak ana pernyataan bos kaya aku tok eh? tak kentekan bondo aku lagi. Eh. Oh, lah situ sih oh, ngomong ada titik ayam matiku. Ayo terus nose. Kaitane ben nak ngene ya. Ah. Karena kita sering bertemu muka. Iya. Dari situlah sering terjadi tukar pikiran dan diskusi. Iya, wow, pancen bener. Oh, ya. Karena cinta ah. bukanlah bibir yang memulainya, ya. tapi matalas yang mencium cinta. Hmm. Katanya oh. awak dhewe ben lakser pandang-pandangan. Iya. <laughs> Oh, Waitane aku lak berpandangan mata sampai mecicil. Woi amurae. Hingga timbul kecocokan. Tak terus nih itu main. Saya medot. Iya, nak kata-kata medot. Ah. Eh, serta kerasian sampai kemudian disambung dengan pacaran. Keserasian kah? Iya, aku pating pecocok tak tak saya. aja bingung sama menghadapi aku ya. Bapak beliau wong drijiku kok remet ngene re. Adinda. Kadang-kadang cinta tidak bisa diakhiri dengan perkawinan. Ingat. Iya. Dan jodoh tidak mungkin orang yang dicintai tetapi jodoh adalah di tangan Tuhan. Iya, kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Nah, em eh, dan det elakat eh, leket. Uwe ini masih gak man sedina yang nglimbruk ya ini. Ya luwe. Nah iya. Kadang-kadang cinta kalau tidak diakhiri dengan perkawinan akhirnya membawa salah satu pengorbanan. Membawa salah satu pengorbanan. Kan ini bener, Mas. Lah petuk pisan kok pilu ini lah pisan. Makanya berbahagialah orang yang hatinya sedang ditumbuhi oleh cinta. Tetapi sebaliknya, betapa pedihnya apabila cinta yang tak terlaksana. Akhirnya hancur lebur. Wow. Aku gemeter aku nek Sri Sirani. Bekas pusing terakhir ya. Iya. lali ya. Berikan senyuman manismu kepada semua orang tetapi simpanlah cinta yang murni di dalam hatimu. Jadi dalam sing juweru ya. Loh, enggak khawatir. Temen tak kon cintaku hanyalah untukmu. Wadah, wadah untukmu temen dah. Temen, sumpah nyala. Lalu ini nanti sampai ketata beca, aku ngelirik sopo kan? Oh, itu lah delok. Itu loh mas, mau jeli rok itu. Oh. Wis sedok kuatir pokok rok meni tak rok no asem ya. Iya. Dek dini. Memang bila di hati manusia timbul cinta, maka dia akan mendatangkan dua perkara yaitu bahagia atau sengsara. Kok iso? Seorang perampok. Kok iso? Seorang perampok akan minta harta atau nyawa. Tetapi seorang wanita akan minta kedua-duanya. Lu lek perlu korban deh, lu ya. Lah aku minta apa? Yo, njaluk apa njaluk dikira gredekannya tak tukokno ya. Ya gak ngono sih. Nah iya. Cincin pengikat. Wah, cincin pengikat. Iya sih. Cincin gak ono iki. Nah sing ono. Akik ya apa akik? Nemene Mas, Mas sampean iki. Cinta murni, dek jangan dijual eceran. Itu sangat berharga, bukan semata-mata mencari uang. Tidak ada seseorang yang bisa memiliki terkecuali orang yang disayang. Engkaulah arjunaku. Ah. Buka adalah kok buka. Aja mana tak aku. Sebelah kerat atau salah sawah. Iku kok gue. Oh. Dulu sakitnya dulu gak kerawatan ya aku. Dulu apa lu? Oh, lagi ngekai duit aku. Oh, jreng, jreng. Iku dikait kak. Ya, kau bunga-bunga itu apa? Dika ikto, kok es celem. Wis saiki mulya, Dik. Ya apa sak kok diusir iki? Lho, wis wis puas rasane atiku. Wis temen ta? Kondo bapak. Mari kangen. Wis, wis ketok-tok wis mari aku. Mari apa? Wis mari kangen. Eh. <laughs> Kondo karo bapak. Heeh. Nek kok aku rono to meneh. Waran ana wong gedhe rene Pak. Wong gedhe? Iya. Sopo? Ya, ya aku. Nah, apa sampeyan sak ngono kok ngomong gedhe lho. Ya mlegune eh mlegune sampeyan. <laughs> Aku ndelok irungmu dadak terus. Kereten ae. Jane kok salah, sampean ngewasno sing gak enggak. Ya mlebune golek kok warah wong gedhe mlebune aku tak mekungkung ya. Wis kono. Ya wis nang aku tak matur romo. Iya, iya. Tomo bong ya. Katanya ya, Mas. Iya, Bapak. Bye bye. Oh, apa sih rek bye bye lu? Yang ini enggak sekolah, anak bye bye, umur bye bye, mau cocok mau enggak? Oh, dilumpas adik ini melok, ay. Bumbelen nak arek sidik. Tipeng lo sik cilik kok ngentil yune ae. Kon kok mrini sae sik peng. Tulang tuh, tak ada. Kalau ada, kita lah Ah, <laughs> rek, iya tak no. Setak ni asal dia ni ku, ya apa he? Jangan kok tipeng. Enggak. dae tuan bisa tekan dawek salah aku iki dae pekel apa apa wamu salah aku iki dae apa salah Pak ni kon kok ngelutu saya aku lah tapi pengawal ku tadi apa salah ngawal siapa kan oh lalu itu apa kok tak oh, dipanggil oleh pemuda lain tak ngono apa salah engko uyu arek iki rek lah karepmu ya apa aku wak wak wak tengah wah yo ngomong amu peng peng iya apa temen apa niki ah itu tetangga kok tak apa wong kok percaya Hah, tambah kan aji ini aku rek tambah diarek-arek Allah, tengah nang kok kok ngono kok. Iya. Cek tas mule yung. Awan aku, petang kolo aku. Apa terus? Awan aku, petang. Wah, lagi kita tak bengeng ni Tapi ada lau, tak salah. Barat nafau. Tumang samu, aku sopir kolo kadek matelar bareng. Ayo, kok nak gue suka nopak tuh. Gampang, kok tak tukok no kacang. Ah. Ceketel ya apa sih ini? Ini lho peng. Nek kon tadi ipeku besok tak sunggi suwini pitung dino pitung bengi. Oh, tak terus tak papan hamba. Oh, apa badan hamba itu? Is peng mulia peng? Kalau besok tak tak salah, baru kena pintar ngebong pak. Masih gak pintar ya iso ngelak titik itu. Ayo, ngebong-bong itu ngebong aku pak. Loh, ayo leh. Wis panas atiku dadakno. <laughs> Ayo. Lah curi. Hah. bener ya jane arek iki cerdas cuma suarane lu kemen kamu nggak tak jak ngono ya dipotong bayaran <laughs> lo ah arek gak balik balik ae mulane lek nek kena kata-kataku kon mesti mbaleni aku kono ya mbaleni sampe Boleh adikku marane ta, sak kepetu. Sopo? Ipeng lho, ah. wis ngetut ae ah. mangkel aku. Kok bersirsiran sampe anakku. Paling alasan belakang iki, anu alasan belaka bagimu. Paling kon baleni aku. Enggak temen kok. Nah, Cipeng tak sama kini kidung-kidungan bareng aku. Iya, iya. Roh ya, itu pokoknya aku metu lu ngon. Buntut ya. Mau oh, cari ngomong pengawal pribadi kok. Nah, <laughs> iya, ngon itu. Tapi sing dirai rano. Iya, iya nih, sing dirai aku. mana tak kondo bapak ngono. Kondo anar iku. Wis nak ngono ndang ndang wis ya. Lho kok ndang wis. apa gak ngono? Waduh mung pinter ngedung tin. Masa sih? Baca ngajak dol tinuku. Lah iya. Pakai no yo iso ae. Sopo sing muri? Sik Iya. Jare ngono omah iku meneng-meneng kamar dikunci. Oh, lek ngono arek kudu disane Pak Durasim mek. <laughs> Ya, kadang-kadang ya makal, kadang-kadang ya seneng dulu hari ini. Ojo, sakno. Itu kena kehiburan. Arek ku ingono-ono ae, ngono-ono ae. Ini meneh kena ge golek duwit arek <laughs> Ya ngono sih. Sampeyan ae sing sabar meneh dadi pene. Loh, lah aku gak luas sabar. Sebab makelar lek gak disabari, nek sampe ana apa-apa, wah susah. Iso. Makelar be. Lho dek mah ngomong, aku makelari cak jarmu. ngomong ajar arek iki. Sampe ana bremu ta ya apa? Pokoke jan ngelek panjenengan dadi adikmu tak panggung. Tak panggung. Sampe layangan ta? Lho gak ngono tak tak enak-enak mangane tak jadi sakno arek ngono ya. Wis mulih. Tiba enak diarek, Mas. Mulih. Liwat endi? Wis liwat kene. Ngene oh, kene aku seneng bapak. Wis mulih. Wah, meneh lek gak rono lek gak tapi aku. wis tak tumpleken blek gak kaya sopir ngene iki pada umume jarene arek-arek iku nek ngarani sopir iku nek mari ngaso mesti mampir tapi ya nyata temen ya no mampir ku gak gelem marung reme-reme paling rumah makan depot kadang-kadang kaya warung rengkek iku saking keplepete wong tapi awak dheweke wong sopir lunga sak lunga pakaiane necis apa maneh nek undangan pesta oh oh wis sedan pikap aku nyumbungi mu kok temen aku gak lega gak lila biyen semboyan ambek aku akhirnya Aduh nasib, mongko nasib wicik kuntet. Ya nasib anak wak termoy. E. Masih tengun enak-enak anuripe, tapi nyata nih dia itu tak delak. Pirang-pirang gini, e. kato eh dek kato mekau. <laughs> Ceklane pecut. Iku lah kita opo pemakar ya, foto belahan PR. Eh, Eri, Ar, waduh kita temu. Tok, ini mau jauh apa? Sawir, sawir. sopir Soper oh soper ya syukur eh. kan nyambut saya tapi nyekel lo mas apa kan apa boleh hubungan sih ngerat ngono ya Waduh, hubungan rekor tapi ikut pun ya, pokoknya itu oplek BOT tahun selikur. Nek di starter gak muning yang muni ebrek eh, ebrek eh, ebrek. Iku lah kanggo ceperan nok kampung sih. Ceperan apa? Wih, tugas luar delon. Ya apa? Auto engkel. Wah, walin gandeng papat enam gandeng wolu lekur. Umum supir perahu itu mestinya umum ya. Hmm. Nang luar kota ya. Iya. Sebone nang warung-warung mesti nang arek wedok-wedok ya. Tapi ya opo lho, celongane dengkulmu mutisi rek Mas. Lah kan niku. Lah katokmu isa ana suwek ta iki? Kon tak kandhani. Isa ana suwek ta iki? Ya kenapa? Memet. Masih aku kan rasanya ya ke Waduh, kan juga jadi gilok no aku. Eh. Gilok, cikarmu, cikarmu. Loh, lak, wek, wek, ku Gerakan pring, meneh ini dijalu itu ulung. Kirim gak salah, sak juta 600 ratus, wek. Pring, tak. Ya. Pring, 1 juta 600? ratus. kapal sing lapuk-lapuk. <laughs> Eh, anak kapal kok bahan itu kok pring, ya? Loh, dimasak. Ya, ya, ya. Ini kita akan dani masalah. Kalau niku cotor cikar ya, macam boleh kenalan ngono angel. Belon. Sapi kucing sese bulan itu yang biru. Maman, jelek kopi. <laughs> Ya ngomong. Lo layu aku ya gak duduk no aku temenan. Iya sing cili ini sama. Jenjang sak juta kurang satu sih. Wah, sapi ngeri ngeriin buat sampai sing duwe ini. Lah nek rindih ke ketok kabeh ngono dere. Ketok mburu. Ya turu tapi. Ya sing eh, guru ku wayang kanane ku. Waduh safari temasno tatametno ri kok niki. Kok niku mono salah adam mek aku tingkate sopir prauto ya. Iya. Ambek sopir cikar coba lah delok. Nek aku kadung nyopir ya. Iya. Mangkruk-mangkruk nyekel setir. Iya. Matu arek wedok ayu-ayu. Kon dituman, kon nek nyetrak sore gerobak kulit coba upamane iku terus rugane kamu asih pedot iya apa nih kon gak ketindian gerobak iki kar gepeng kon eh? gerobak agak iya. yamjuk menisor hmm. utawa kok jange keblekan hmm. ono kangkangane sapi lho dene ngelak yang nyusu dek sapi iki kok iso iku lho omong ngamuk sore akeh kono kangkangane sapi paling kon diketiban dorane sing gwedhe iya kon tak kandhani iya lho ndak lho ndak lampune motor ke dorane is tak dim iki lho lho hmm, jarak jauh jarak dekat bare kon apa kon centeli ting <laughs> wah kan lho jangkrik ta ya apa kon iya gak apa-apa ya, iya takoni tapi lak menjaga iku keselamatan artine iku peraturan lalu lintas. Wah, nek dikarku gak tak kei lampu abang, hmm. tak kei lampu strongking. Iya. Nek digrubung arek cilik-cilik. Lah ganggu lalu e, lintas. Ono bener e. Sebab aku dari rumah untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Iya. Dikei lampu ting abang. Heeh. Gak menjaga lalu lintas iku. Apa? Pancen dikarmu gak oleh mlebu kutho. Mlebu kutho macet kendaraan tak Surabaya. Lho, kon ngerti sih? Anane dikarku gak oleh mlebu ndek dalan iku ndek kutho. Soalnya lak ngeman ambek sikarku. Ngeman apa ya merusak aspal ngono niku. Dieman karo pemerintah. Soale nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane dieman, wis sik ta. Iku opo pelene kok teko kayu. Katene nang kon sopir kecekel ana swidak jaran kon. Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku. Soale kon lakon gak isi-isi sini coba. Mari oh. ngedukno botol terus ngene gegerep terus cau. Cek nemen luar kon. Ini apa? Oh, wong kon sepuluh 10 tahun ngono cau. Lho gak diutang. Apa? Lho soal keserempet pringjing mburi. Ngono omong. Eh saiki nae. Senajan awak dhewe iku wong nasib anak semono ya. Lho iya nek kon saiki iki tak ada nyikar iku dik soro. Heeh. Saiki men-men kon rada tuwek titik terus nemen ya gak ero ya. Ya iki lho pendungamu kan sampe kanca. pendungamu ayo ngelak ayo masih aku nyambut gaya nyikar dodo pring ini nyingonin di omah wong sak kecamatan gak keras ya ya pokoknya ya gak keras kok jaluk-jaluk nom lelele Bapak kan usaha dewe nek gak dengkek gegermuan. Balik sopir kurang duit pelas nang malam Kon terus e ngerek kali Wonokromo sama Gunung Sari. Iku trucuke mbutuhno aku iki lho lho ya apa? Pring sak kabupaten. Iya. Ini Lah iku sing crucuk to. Iya batine siji selawih ping 200. Lho, Paring satu muatan iki mek sedina kon mlaku. Lah aku sak berapa rit? Coba weng weng weng ping 10 balak-balik kon jek kelemer. Carane saya anake tangga-tangga tak kon gawa sitok-sitok. Oh, itu gol. Lah lapo kon barang kon mlaku kelemer-kelemer sapu kon pecet. Cetar-cetar, lapo sapi muka ada ngetok parem. Ayo, bobok arep. <laughs> Wah, kon iki sampel temenan arek iki. Pengertianmu ya apa sih kok? Tak delok bobok parem. Ya tak sebet. Hi, hi. terus brus brus. <laughs> Iki koyo ngebros. Soale munggah tetep. Meniku anu wer sedek adik nyikar kon temenak eling nek adik. Wangel balik tenang pangan kon. Coba tak padha-padha upama umat menungsa ngono. <laughs> Kewan iku padha menungsa. Iya. Cuma ya kewan iku berpikir, iya. Mm Tapi tidak bisa bicara. Bicara iya. Kalau manusia kan berpikir dan berbicara. Mm -hmm. selalu gebuki kewan upama aja putumu digebuk ngono. Coba, gak lara Cak Sakjane ya perasaan ri aku. Aku jek mikir terus duwe lara puyeng yo apa sepatu. Sapil anak ngarep. Iya, terus terus iki lho wadah kenal pote terus putus kumat meneh iki ya kan iku nek nyikir iki ya sapi-sapi lanang sik kuat kamu kan golek sapi-sapi wedok kon coba nek ana sisiane ngono kan nek golek hiburan saja <laughs> kamu kok sapi wedok kuru apa sebabnya sih aku nggawe sapi wedok lak melaku iki ndek tuang-tuangan bek iki sepian wis kayak gini lar iya bubung awak kayak gini kalau duit lo iya ri iki mang aku aku di charter kemantan iki mang iya nang Bandung aku lak nyetor bis ya bis nyetor apa? bis Aling kon yang ini bis Semarang Semarang Semarang Semarang Bandung charter kemanten kok eh di charter kan iya pengen muatan lima puluh ribu kita tangan kok ya aku ya hmm. <laughs> kan duitnya lagi lah Oh, pengen gue mbakku kerasa, mbakku kan pulau-pulau plastik, Oh, oh iki di sini war kok kan penting iki bukine ri. Ayo. Oh niku gawa mbakku sopirnya kaya aku ngono. Apa? Mbakku iki mbakku enak ta kan. <laughs> Lho enak njaluk dhuwit ya. Ngomong. Kon tak ngandani. Ayo nang kenal aku nih pertelen. Endi? Lho Tini. Mati. Eh Tini ya. Iya. Warung pojok pertelen. Oh Tini iku ta. Iya, iya. ta. Lho lho lho. Anu Tini ne yumut iki. Ojok. Apa iki? Oh arek kewadasen nek iki Tini. <laughs> Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo gawe ganteng sing merentah. Bacit-citi ya lumintu. Masih ya ana rugi untunge tak jenggo-jenggo dhewe. Sing penting nak penghasilan. Ati ndek anak wedok situ, wayune wong sak dunia internasional. Ayo apa? Nah aku sing nunggu e sepi pamping kan opo-opo Lho apa anak-anakku sing nunggu lho. E? Wadah wis. wong sak Indonesia iku nglompok dadi itu nang diare iki mah bisa mini kan lo Pak no eh ini diare iya lho awak sombong iki mangga wadah masalah makane kon kerasan ora eh. seneng murah-murahan terus sapari <laughs> wis kadung mlebu separo ri jange bali eh Bapak ini sing nunggu eh. itu dah iya jangan balik sukan yo saya kopi kopi so ayo caca kalau caca yang melbuan itu kenapa oh iya mana wah suara parah petang petang ber menten hmm, sakrat mas Oh, sakrat buat nenten kan tutup petok ni wang. Sampai ni, kau tu, kau tu, Kondol enten. Kondol mboten enten bekok-bekok biar. Kowe iku ngomong apa bekok-bekok. Lah napa sih? Bekok. Oh, bekok. Nggih. Oh, enten gak enten. Biasa mawon. Biasa. Nggih. sate, sate 20 sendok. Oh, sate 20. Sate wedhus, sate wedhus. Wedhus cilik napa wedhus? Kuru, nek enten wedhus blendi men. <laughs> Sampeyan napa? Lah men blendi wedhus gedhe ta wedhus anakan? Lho, kene iki nambat enak mboten cari. Sing balune nom, nek sampean golekaken wedhus sing pas lahir. Pas lahir nggih. Penurute niku ah, sego rawon mawon ni dhewe dudu dhewe rawon oh, rawon. Nggih, rawon. Rawon apa, Cek? Nen, rawon apa? Letari dhisik. Rawon sapi. Oh, eh. Nggih, nggih. Hmm. Sapi Jawa napa sapi Tuan, lah niki sing enak nggih, sapi Inggris mawon. Mun sapi anu, sapi anu, sapi Inggris kan? Oh, sapi songgel. Sampe lho, napa sik nari sapi puan sapi Jawa. Yo nek mboten nari mboten necong kan sampean bae pingin sapi sing wedhi biasa niku sapi Jawi. Mboten eh, sampean juga akan bir sampean kena doyan bir sampean klo biri. Ndho. Nggih. <laughs> Dipiri lho apa sih Dik? Kula niki lak doyanane bir ra sebab kula niki sopir. Nek kirang rasane tadi Klo niki terganggu kesehatan kula. Hmm. Bir mawon 10 botol. Lah sampean ki nek dalan bir ngene ku lebih kali menawar. Pun nek bir mendemi, sampean susu mawon beto mriki nek sampean doyan susu nggih kula susoni nggih. <laughs> Eh, sampean niki yen apa sih? Nyusoni sampean niku lho napa carane? Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho. Oh, eh, ngawacan ta. Nggih. susu nggih. Nggih, susu, susu nggih. Susu kebon apa susu bandeng? Sing enak. susune wiwi gombel ini. Uh, ya gak ana susune wiwi gombel. Sampeyan saged usaha susune Pak Min. Kan kaya susu ni gombel. Wong telu tak rasa-rasa nom niki lho susu susu rabuan ini, susu susu rabuan. susu rabuan. Rabuan jadi kalengan. Oh, sing kalengan. Kalau sampeyan padha rokok. Rokok. Nggih. rokok. Nggih, nggih, nggih. Sebab bayaran kula. Dan mriku mboten niku danan, Dik. Mboten. Kok kepir sih, Dik? Omong kula menyang ngebros. Kepir sih. Oh, niki napa bocor iki? Panca kula niku barang barang danak cendelone. Oh, <laughs> mulane, hmm. Dik. Kepiyur nemen. Sampe tembe saken rokok ketek lho. Lah niki kanca kula danan. Barang sampean niki non stop, nggih. Mboten tau tutup. Mboten biasa, Mulane rek warung sawang tok sama sangit ngene. Bun teh teh mawon, teh mawon teh nggih. Pun warung nang bersih terus, Mbak. Lho, iki lho. Iya. Iki diri. Lha iya, Pak. Ngene tunggu nak, si Pak. Nyolong mlebu ya. Pak, delok. Ora lho, aku suri no. Nyolong suri no. Gaya tak berai. <laughs> Omong. Iki lho Masih masih mangan-mangan godong tok gak apa-apa. Eh, dikarmu lho, pikirin dikarmu. Ya, Pak. Sapimu suntikno. Wis ngering-ngering meniku kon kerjane mati sapimu. kon atuh waduh pamer ngono kan nang iki dipamer no suri karo iki lho dari nang Semarang iki kira kok apa diketok iki penjalin kok iki rokok penjalin wah kon iki masih golek perang sang itu nemen kan dik ta ya biasa dik napa kami lo berpakat nih nih nih ngobrol kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek kenek Jalan pundi? Kor Wah, sampeyan Mene tak gawakno Toyota. Ini ya. Toyota. Niki sopir Toyota ta? Lho, sopir aku. Masih aku sopir. Iya tapi cikar. Mene kon buka wadi. Mene digawakno tebo menyor. Walah. Tak delok warungmu Piani kok, Dik. Mene tak gandine nyar Ganti apa? Loh, pring aku tak gerakan pring. Eh, diganti pring, ini tak jatuh cikar ya, menil. Bangkrut kan, gak sih nyambut. <laughs> Bapakmu nek ngomong ya, karo kon tarian pak, butuh terisik, gak tak gawak no terisik ini. Kenapa sih? Loh enak, bapakmu mati gak gawe, wes. Sampai ini dorong tadi mantu, wes ngancam. bapakmu di sendel, nah? Pulang? Enggak. karambol. Ngomong-ngomong kan, kak, itu aku ya sih, kak, dia bujuk. Oh, sampean ijen. Joko? Lho. Tak ana ana iki anak eh? eh. Joko kok anake papat. Nek aku lu sawangane. Sawangane kaya uwong tapi Turun eh, <laughs> tahun duwe gandengan nek aku. Walah, bandel nopo. Oh? Ya, ada gandengan. Pasenu. Cari yang gandengan? Lu gak ngonor, ini ndolek pasangan Lihat Pasangan apa? Hmm Saya belanja Lihat duit Satu sewi ya, sewi. Kayak macam itu gitu. Setoran rolas dino itu. Ya apa? Oh, masih ngono kak? Lantar aku boleh duit. Timangan ini kon kelamar, kelamar. Coba satu sewi ini. Kawan ya. Ini silakan pulau tak? Ya aku sawan, sawan cuanci rene ya. Terima dengan normal. Mau tentang sawan cuanci. Iya, mater nuan ya. Saya tak seninggali apa-apa, Dek. Lah, apa nih, warung gak ngono warungmu saiki tutupen ayo nang tuku siola kan apa sak ketokmu jupuk ndik kono terserah kon iya digepuk sing dodol lha iki muruk nyolong digepuk ya terserah kon dik kon kenceng yo apik kredit yo terserah iku oh, sampean iku ngeternak sampean Nah, ini jas ini untuk bapakmu, ya, untuk bapakmu melongsong. Nah, jas ini untuk kamu. Ya, jas. Ini sepatu, sepatu sisan. Sepatu apa, wong sandal japit. kon penitai ini ini lho nek wis kari kaos utang ambek lho arlo jiki kaos utang watu 31 jiki iki iki sonder iki wis sonder kate muter dek matek-matek dewek ya niki iki miki dek iki miki waduh heeh lan nggih lah sampean menen ten lho ndek omah weh jauh kali kaos utang tak ambek iki lho ya Tolong ngecek. Nek medal yang apa yang di warung iki? Banyu ngagum tak ati. Safari. Hmm. Iki yo apa Rikon kon? Lah kon yo apa kon yo. Mari koyo. Tik. Lambimu. Sampeyan kon apa? Lah bisa ana men caplok niku. Iya, Pak Mbak. Ajeng ana apa men caplok? Olahraga. Wah. Heri, kon ka cari kaos tok, aku kaos tok, katokan jegak iki yo apa jadi? Nek apa apa sing demi kebutuhan. Halo, halo. Eh, aduh, ada. Aku lak semuanya aman nih aja nih. Nggih, sak iki ta. Yo, wis sampe tukar pisan iki, Mas. Wis, ya. Eh, tukar cincin ta awak desa iki? Kok cincin, Dik? Oh, cincin. Oh, <laughs> tukar cincin. <laughs> Lah iya. Loh. Wis, lho, salah. Mari ngono gak genteng ta? Wis, wis, mesti cekel aku, Apa ngono kene? Cekelmu jare, Kang. Ya, pokoknya... Ini lalai kertu. Bicara beri kok nyopir. Masa ini kok... Nyopir. Duh, duh, seumur tanduk ini. Loh, enggak. Rung dino, sampai separi, jadi rambutan aja. Saya tak ada ini masalah. Wong lurik mau ngoncor-ngoncoran pakaian ini, jangan aku lagi apa? Ini malah waktu aku mulai, saya terus gitu. Anu, saya ngisi, saya eh, ngisi. Oh, kan ini angin-angin. Karena aku diseneng karo tini kita. iya. Wah, oh, oh, ngomong iya di sungan lo. Iya, kan. Oh, ah, yang delok-delok tak, ya duduk pantangnya. bojomu lho pasti nglairno kon iku pisan aduh mati ora mulan yo ora pacak lho apa bojomu kate nglairno gak kon reken waduh pikiranmu yo opo ri lha mun awari sing wedake jeneng ning wong perkara utang gak nyari-nyari ku lho. ndok mamu iki mang ah, lah utang lek pitung bulan ae Oh, tetap panas-panas untuk ini. Ini, balik lagi kambing. Pakai aku dirampas kabel, Bu Jum. Eh, Lu mau ngerampas mana lo, mau kaya Kamu tak kaya Dikene ngono lho. Nah, aku sing lali lah. Wah, ngerti ya iki jane tak bina rek iki. Lho. <laughs> Bina. Ora apa-apa. Bina. Lho. Nang Romo? Lah niki tontonane pun teko mboten katokan mboten lamben iki. Lha iki Eh, rasa mumonye ta. Ono oh, nek ngomong gak celana ndak kelamben. Sopo iki? Lho, lah niki kanca kula. Kemangane lho, Pak. Karepe jor wong loro iku. Eh, Pakaiane iki aku arep hmm. lambi Tapi duduk Karep mutah karepe wong lanang iki. Karepane Pak Camat niku. Lha apa? Wis sak niki, Pak. Iya, Yo iki gawen pakamu. Eh, balane gelangmu. Enggak kok wong wedok kok, Jor-joran ini gak apik nah. Iya. Apa iki jane kafe? Lah bocok iki apa? Lah saiki aku sejenono. Sejenono. Dene iki aku tukarake. Lha ngono. Apa? Kliru nah. Apa napa? Cincin itu wali-wali. Cincin sak kremek gak gablek. Loh, nek ada iki jane kon rabi. Iya, durung kon rabi tak incipane dhisik. Lho, apa ah, dene? Maksude iku ngene lu. ah. Jange kon rabi lak nyai-nyai jajan. Iya. Tak incipane jajane ngono lho karepku iki. Oh, kanggo tukar akik iki ya. Iya, apa. Wis ana jajane, Dik. Ya wis. Kapan kapan tentu tuku? Wis saiki ya iki sampeyan. Hah? terus. Eh, iya iya mau tau to tak sumbang sementara iki ya duwe bensin kira-kira Saya tahu Pak nyumbang itu ah, orang barang kan? Oh, nyumbang kok ngomong cara. Nggak usah gak usah. Terus sekarang ini apa nak? Ya monggo ya. diremehaken hmm. nggih persoalan konangan iki mun sampe tini niki diganggu wong liya utawa disalah wong liya lho ya ya ya apa-apa nah mulo kabeh kowe wis padha ati-ati ya nggih saiki anu mari adekmu mari kanggo nyanyi kanggo hiburan ya kuwi arek mang mandi arek kok mburi pe nggih ngono nyanyi apa engko ben ayo ben kon pinter nyanyi ben oh iki ta Bye. Ah. Thank you.